що не вірилося в існування жодних бур, принаймні на 300 миль довкола. Тоді він глянув собі під ноги і мало не дав сторчака. Ескімос озирнувся, бо він і його смикнув. Булат заспокійливо помахав рукою все гаразд. Але думка, що так раптово його обпекла, уже не давала спокою. Вздовж бар'єра всіх шельфових льодовиків у цього фімбуліссена і того довжелезного вузького язика, що носить ім'я російського мироплавця Белінсгаузена і виступає в Південний Льодовитий океан на цілий градус, широкою смугою тягнеться припай, морська крига, що влітку руйнується і розтає, а що зими намерзає знову. Зима в Антарктиді вже почалася, і вони цього не врахували. Коли ми дійдемо до бар'єра льодовика, раптом виявиться, що попереду нас не чиста вода, а широка двадцятимильна припайна крига, подумав Булат. Він остережливо глянув на француза, немов би ця думка могла передатись йому. Та Жак Антуан уже сповз по линві аж до Раймона. Чорнобородий бельгієць пильно стежив за напрямком голови колони і раз по раз коригував тура Баллона помахом руки. Однак це не заважало йому розмовляти з веселим французом. Наймолодшого члена групи Жак Антуан зовсім не дратував. Потім француз підтягся по линві до Булата. Мабуть, вони із бельгійцем розмовляли про місіс Скетт. Бо Жак Антуан спитав геть несусвітне. ось є матрос. Ви її ніколи не бачили роздягненою? Він уточнив ну, не закутаною в оцю полярну одіж. А що? У мене таке враження, що вона приховує якийсь дефект. Ви ж їдете разом із самого Парижа. А я приєднався до вас на острові Кергелен, уже в Антарктиці. Там же всі свої французи. А я в загальній метушні тоді на неї уваги не звернув. А пізніше, вже на цьому материку, вона жодного разу не скинула з себе полярної куртки. Щось у леді не все гаразд, я майже певен. Згадаєте мої слова. Сьогодні вас треба називати жаком, глузливо кинув Булат. Не в цьому справа. Він хвилин десять мовчав, тоді визнав. Хай буде так. Але ви надто стара людина, мосьє матрос. Вам скільки років? Тридцять п'ять. Позавчора ви назвали мене трохи інакше, мовчуном. Жак Антуан сприйняв за увагу дуже серйозно. Тут усі мовчуни, але це те саме. І застеріг. Тільки не ображайтеся. За старого чи за мовчуна. Тривоги Булата остаточно розвіялися. З французом йому було веселіш. Я вже ніколи не буду таким безпосереднім, з раптовим сумом подумав Булат. Це виявилося ще незвідувані ним заздрощі старшого до молодика. Якби я ображався, по хвилі додав Жак Антуан, то мав би з'їздити по мармизі отого бородатого. Він кивнув пальцем через плече. Але що з нього питати? Недосвідчений малюк. Раймон був на цілих два роки молодший за Жака Антуана. Француз трохи спогорда посміхнувся. Він щойно назвав мене педерастом. Булат несвідомо натяг шнур. Ви все зіпсували, з жалем сказав він. А я думаю, чого це ви його раптом покинули? і знову підтяглися сюди. Від одного того слова йому ставало гідко. Зовсім не через те. Жак Антуан озирнувся. Він мене і справді обізвав, але мені до того байдуже. Як твердив мій далекий пращур Цицерон, очі щемлять лише від солі істини. А чому це раптом Раймон через оту леді? сказав, що так про жінку може говорити тільки.